Heer na hulle almal, en speciaal na jou, koning Agrippa. Nadat ons vir hom vraag gevra het, sal ek miskien iets sê om vir die keizer te schrijven. Want ik denk niet dit is reg om een gevangene na die keizer toe te stuur en dan nie vir die keizer te sê hoekom mense die gevangene beskuldig het nie.